Alors ez se joen uh, sur un préavis national euh, vendredi... Endaiako posta gurekin batuko da, ostizaleta euh, bat euh, untan, negoziaketak izan dira atzo Endaian eta langileak erabakiko dute gurekin txegitzen duten. Va, va decide ou pas se joen au mouvement. Alors après à savoir que ça bien quand même que la réorganisation n'était pas Ikusten da postak proposatzen duen antolaketa ez dela prestora indik nagusien proposamen bat izan baita antolaketa hori gibelatzea otxelaren amaseiera. Bazterrak lasaitzeko egin dute proposamen hori, baina langileok penak nahi ditugu, berrantolakuntza horrek ondoroztatuko dituen lan baldintza eta gogorren aurka. Beti greban gira, ez da gauza anitzek amantzatzen duena. Nausiliak ez du fitxik jakinai, alkate guziak, senperekoak, askaingoak, ziburukoak, donibanekoek, deitzeute, jakiteko ze pasatzen den, ez du deus repustik errepustik eh, ematen. Eriko, eriko guzitan eh, pasatu gira, alkate guziek erran gaituzte eh, emendik amar urte muruan erri guziek jendia eta gehiago gehiago izain dutela. Ah, Erratute, fran Frantzia guzian, Parixen eta uh, uh, kukurriera guti, da, me, hemen uh, atzo aftian erran gaitu, ba, uh, Frantzian goi purzenta guti jo, eta esko, eskolegian hemen, la lau pursente guti jo. Guetzat, uh, Parixko man banerak eh, ematen maitugu plazan, e, bi urtetaik, ebe, bi edo iru fatur gutio izan die eskolerien.